tiel micro cae nanoplastagioi eniras nian corpon. Ke ni productas inundon da plasta rubajo, tio estas malgaiga realo. Novai studajoi montras, etai plastoparticloi deponijas ec en nia sango cae stomaco, cae la quantoi estas considerindai. Gigantai tapishoi el plastai rubajoi kiui ie nagas en damaro, existas apenao alia bildo portio, tio, ni homoi plen rubigas nian planedon. Laustudajo komisie de la natur protecta organizo duobla vo fo, jam abundigis inter octec cae cent quindec milionoi datunoi en la oceanoi. En la oceano, Plastajoi mal combinigas al micro cae nanoplastai particloi, mo no po. Dum la venontai tridec iaroi, la enhavo da tiai particloi en la oceanoi, laula du duobligios. Sed la plastai particloi de nia rubajo ne nur retrovigas en la natura medio, ili deponigas ancao en la homa corpo, te amo de esploristoi de la libera universitato de Amsterdamo, unua foie povis pruvi la ce eston de malgrandegai plastai particloi en la homa sango circulo. En except, el dudectu anonimae sango donatsantoi, la esploristinoi trovis unu como ses microgrammoin da plastai particloi en mililitro da sango. Tio estas quanto kiom unu culereto da plastagioi en mil litroi da aquo. Ancau en stomaco intesto deponigas monopoi. Esploristoi de la Universitato de Vieno constatis che average en unu homo en semaino deponigas tie quin gramoi da plastagioi. Tio estas proximume la peso de credit carto la plastai particloi trovigas en obiectoi por la ciutaga uso, en cosmeticae productoi, en dento pasto, au en duscio gelo. Ili ancau ec estas cera mal combinigio de plastai productoi. Nanoparticloi havas grandezon de mal pli ol 0,01 millimetroi. Mikroparticloi havas grandezon de gis 5 millimetroi cae tiel estas ec videblai sen lupeo. El gis nunai esplor resultoi, clare montrigas, che plastai particloi povas iniziati mecanismoin, ciui estas parto de la ec esto de cancero. Particloi povas exemple en iri la corpon en trinc aquo, ciu trincas du litroin da aquo en tago el plastai boteloi, tiu povas alpreni circa naudec mil plastain particloin en jaro. Ciu aliflanque trincas aquon el crano en vitra glasso, tiu reductas tiu nombron al quardec mil. Ancao en celcai nutrajoi, ciel exemple en certae spezoi de fishoi, en salo cae concoi, oni povis pruve constati micro cae nanoparticloin. En fishoi oni trovis la particlo in cefe en la havoi de stomaco cae intesto. Tiuin enhavoin la homo cutime ne manjas Microplastajoi ec estas ancauce usado cae lavado de vestajoi. Ili eniras la grundan aquon. Ec el la aero, particloi eniras nian corpon exemple de la defrotajoi de automobilai pneuoi. Un uopa homo povas trinki aquo nel crano, anstatau el plastai boteloi. Tiu luxo eblas en landoi kiel Austrio-Germanio, kie la trink aquo estas tre pura.